Затвей. Ще на три дні там святий Майкл, не більше. Кінчиться їхній з'їзд. У нас вільна країна, і можна, які хочете, з'їзди влаштовувати. Там знову буде бар Пенелопа. Змахнув рукою кудись у бік, де небо, покладене на сірі стіни, зливалося з ними. А птахи білі ангели сухо кричали передчуваючи шторм. Мені так хотілося додому. До скайлайну і додому, бо не було вже сили перебувати тут. І я знав, що коли не полечу завтра, то з божеволію чи пішки піду через Ла-Манш і крізь цілу Європу. Але спершу я скажу декому в Лондоні про свій біль бо невже його залишено мені одному разом із віршами про Гринівку? Я знав, що поїду до Івнінг телеграф. Буду кричати в газеті, розмовлятиму з водієм, який хвалився патріотичною пам'яттю. Піду в асоціацію ветеранів. Я маю ще кілька годин для цього. Я маю ще ціле життя для цього. Груди мені затисло і в голові почав пульсувати біль, немов сирена протиповітряної тривоги. Раптом прийшов спогад із дитинства. І ще один. Під час війни, коли був я хлопчиком і жив у бабусі в скелянці, хто знаде на Поліссі, а німці ще не спалили того села і не вбили бабусю мою мокрину. Так давно то було. У нас за клунею сконав після бою важко поранений фашист. Люди з трьох сусідніх дворів, і моя бідна бабуся протягом години засипали труп цеглою, землею, лахміттям, знову землею і притоптували. Я пам'ятав це як найбільшу таємницю і найбільший жах свого дитинства. Чомусь уявилося, що в того небаченого фашистського солдата було обличчя мого сьогоднішнього співрозмовника. Хоч як боліли голова і серце, я посміхнувся і тупнув ногою, наче трамбував землю на бабиній ямі за клунею. Газетна інформація. Війна триває, сказав поранений. Кореспондент Івнінг Телеграф Майкл Сворд з місця події. Війна триває. прошепотів мені чоловік, чия забинтована голова була схожа на білий кокон. Вони били нас так, наче ми зустрілись на полі бою. За що? Ми ж з друзями пиво пили. Сьогодні в день десятеро невідомих в'їхали до Сохо на вантажному автомобілі, яким тут звичайно розвозять м'ясо. Десятеро чоловік у комбінезонах вийшли з автомобіля і завітали до одного з ресторанів, у якому зійшлися на своє свято деякі члени німецького земляцтва. Невідомі хулігани мовчки добули з комбінезонів велосипедні ланцюги і побили ними весь посуд, понищили меблі, а після цього почали бити бармена і його гостей. Ті майже не чинили опору. Шістьом особам було завдано важких тілесних пошкоджень, стан здоров'я бармена критичний. Втім, пострілом із револьвера. Бармен встиг важко поранити Джеймса Сілкі, редакційного водія нашої Івнінг Телеграф, який випадково виявився на місці події. Ця спроба самозахисту бармена і викликала особливу лють нападників, тим більше, що постраждав випадковий свідок події. Хулігани всіляко збиткувалися з відвідувачів бару, примушували їх кричати Гітлер капут, а незадовго до приїзду поліції. На тому ж вантажному автомобілі, номер якого не вдалося записати нікому, виїхали з Сохо.